Hát, Mi nem lehet a hűtővel. Como assim? Eu não Até agora. <laughs> Soha nem fogunk keresni. Meg láncot vettem még a Hát majd ma, no, hogyha ő hajt, akkor én fogom. Ja, hát acskó. Neki tud gyakran. Mindenki látod, ha elveszik, akkor mindenki. <laughs> Hogy így gondolom, hogy rácsutatom. Ilyen kis buci olyan, mint a tacskó. <laughs> Mi az a, mi

notável. Vamos, não voltar. Otávio, Otávio, Otávio, a casa está clara. Migomma. Minden is kérdezem, hogy mi van ma. Ez oda, oda te. Minden. Itt csak gyakorlatilag itt volna, akik kacsák el. Jött a kis szám reggel. Thank you.

Arany. De vagy nem elmillióan. De addig anyagunkat, addig jó van. Régen van jönnek Tudom én.

A, sokáig bírt, azt mondta. Hát, ja, sokáig volt a Jóska, mondja, emlékszik a jó postású, volt. Ja, azt mondja, sokat írt, oda. Olyan postás volt, hogy nem voltunk itt, a a Az a a volt olyan pót esetleg mindenkinek aláírom mindent. Insafullah bir ən qoxuda, amma 是低压对吧？ Ez igen. Itt Nem, egy áldozat, mert ott a tájra. Még jól Hát hogy volt, még nem volt. Összebújt a mamával. Akkor jó, leköltözött a mellé. Ugye, összebújt. Itt van, és hol is a kárja. Thank you. Más egy grafik a tintal, tudod? Ilyen disznót, a legutóbbi grafik ekkora a szép tudod. Így ilyen magasságban ember, ott ott ki mindig télet is. Hogy hívták? Mesélj el más. Ja, azt a barátja. Fiatal korukban. a... Gyuri bár, tudod. És oda Gyuri bár, nem Ilyen gamba aludt nyáron ez a kitemplő. Élen-nyáron olyan magót, hogy ilyen magosan يشفعوا هم على الإجوام دفور إلى ربكم بيت وتلعتم والطرميان ليلة المنزل Óteké, szubája, nem lehet Szubája, magára veszik, összegondolta. Szubája, nem tudta.

Senki előtt nem is akarok, csak öreg murát. Hát nem, meg is egy kis. Kérdezd meg a pusztukát, hogy ott van a Jó, majd meg is. Még tehát négy egy van, meg is

a darabja, de az rajta nagyon, mint anya úr, de nagyon hataláló. Próbáló, látod, szórakozni. Úgy bírtam szórakozni, hogy a kivite nyakába. Nézzék, hogy négy nyom legyen kivajasztottába a szállásot. Így mond, bent raktak, úgy tudod, hogy egy tudod meg, hogy bent raktak ott a szállásot. Meg van a szállásot. Ott raktak, aztán nyakával vitte vissza, hogy az anyákat még nem akarta, ne hogy tegyük, mert akkor ki nem akarta volna, hogy csinálja. Kivitte nyakával. Egyet a másik barát. Olyan, olyan volt. Azt hittük, hogy nagyon. يا كتاب الكتاب صبر الطبيب لك لا اله الا الله igazolni szárlatás borkolítani jobban. Hogyha nem vették az, csak akkor tud valamit munka. Gyere be! Menjünk most oda. Hát nem, ez dolog, Oda munkál mindjárt. Nem kell bemenni, bemenni. Olyan, a barátának ott Hát már nem nem adta, nem adta, de nem adta, de nem adta, de nem adta, de nem adta, de nem adta, de nem adta, de nem adta, de nem adta, de nem adta, de nem adta, de nem adta, ott a távol a távolban. Mennyi, mennyi volt jött, nagy is. Bújjon mindenki a szívből. És nyugodtan a bulat, mindenki bújjon a szívből. Jaj, kapcsolj maximum fokozatra, ne legényes. Hát csak azért talán nem is hajra az özülítő. Mondtam, ne, ne ismerjen megérted. Azt hittem, hogy mi zár, mert bották jön az öreg. Olajt van, hogy volt, hogy van neki. Látod, ahol a perek találkozik elég. Na ez egy. Közelebb.

Tá, eu vou que eu tá ficar Apo ban rap menton a bar mich te v Equestrian a bar mich te v Equestrian yi nan v v yi nan v v v v v szia, a szia, azért a dolgozt a golf képai szobájával, igen. Hallod? Na, most nem ilyen ültetnék, mert a kultnál lopásnak. Magos koma, az sem. Gót elég nyom, vagy valami gót nyom, vagy valami gót lóval, vagy valami. Ja, tudja. Ja. ẹ̀ ti ṣe らだけじゃない。Eh, Ha is lehet, nem megy tudom a fúnára, ott kell jól Már úgy is tudom, hogy ötletem munkája van. Ha is nem apóztam, akkor oda megyek. Ez ma már már majdnem. Nagyon jó volt, amit kapja, kapja De a markukra azt a tűzre úgy a fejtakat, hogy úgy, hogy belefejteni, a tökre mind a felek, úgy a megkötelnek az a tényítére, úgy, hogy tökre kapja, hogy Úgy fejteni, hogy nem mondom, hogy utána, hogy megnézzük,

Na, hogy kaptál el? Thank you. Lehet, hogy fölnek arra hovóra, mi nem hiszál. Balcsány volt, nincs ott senki nem lakik, alig lakik valaki. És van posta Balcsány, láttam. Tart valahol láttam. Mi járnák Goravonsa. Még nem, van ott. Hol a

अग्नि várakoztok? Én nem így Ebben szokott a fehérbe, belekarmol a fehérbe a közepembe. Jó, csak azért elmondom, hogy akkor azt várakoztok, jó, hogy hogy a hogy a Meggyőződik, hogy a körben hogy a hogy és aztán hogy a tudjuk hogy a Csak hogy a kicsit, hogy valami, hogy a kézete hogy a legyen szó hiányolva.

di foto. Bahasa Apa sing Vajon A, vagy nem szállom itt. Nincsenek. Néztem a szobában, nincsenek. Szerintem szóval kell nézni, hogy Mikor kezd fel? Holnap. Hát órakor. Jó van. Te, én hamarabb fölkelek. Hát fölkelek már 5 óra 20-kor. Beérek 3 hétre. És akkor jössz vissza minden jó megy, én nekem három vége a műszakomnak. És akkor már olyan fél azt mondom, hogy Nekem 16-20-kor ér véget a műszakom, a munkaidőm. az azt jelenti, hogy sokkal kb. 5 évek vissza a városba, fél hatra vagyok otthon. Tehát te előbb kezdesz, előbb végzel, én később kezdek, később végzek. Hány órát dolgozol? 8 órát? amióta tartozik. Ha azt mondod, hogy egy orakos. ha jó, nincs semmi, akkor egy orakos se lehet benne, azt mondta. Tök jó. Nekem, ja. hogyha egy órakor már nincs munkánk, akkor ő a seggeden három, mint egy négyig. Védész azt. Nem engednek el. Nem enged el, ugye, mert ez a erőszak. Tudod nyomni a telefonodat, azt néz. Mit tudod? Nyomd a telefont három óra, és beled. Készen a telefonodra örömet ad neked, nem? Figyelj, azt szoktam csinálni, hogyha kurvára unatkozok, vagy nincs mit tennem, akkor átmegyek a kettes laborba, oda csak nekünk van kultunk, oda senki nem jön be. Leülök. Volt már olyan, hogy lefeküdtem az asztalhoz, tíz perccel aludni, mert olyan fáradt voltam. Senki még csak le se tartom. Bárki kérdezte, mondtam, hogy ugye. Nem, éppen itt. Éppen ilyen Magyarországon ilyen, hogy is hívják ott ilyen egyetem, főiskola, van ez a... Van ilyen, hogy a beletfejezve nekem, van ilyen reklám. Mit csinál? A gyárban, hogy is hívják, a sorozatgyártásba, nyomod a gépet, figyeled, figyeled olyan minőségelmezők, de annak ott kell lenni egész nap, hogy Állni kell. Nem az a régi klasszikus, a régen olyan volt, aki a Bethesda az egyetemet, vagy a doktorit, az volt egy külön irodája neki, volt, aki figyelte, és valami gondot, csak akkor jött ki. Na nem az van, ami Magyarországon. Magyarországon az, hogy te egész végig ott legyél, közben meg színezgessé. Erről szól a hogy ilyen volt, ami egyetemben van fejezve. Mhm. Ennyit ér az alapképzés, hogy te a gyárba vagy, és akkor csak az a gyártása, figyeled, és ott vagy. Akkor mi az, aki középiskolás vezető? Az egy középiskolásnak az van, hogy a gyerbe elmegy, egy helybe és ezt szarja magát, ami azt mondja. Nem, nem, nem sokat a összegen ezek az oktatások. Már rájöttem. Lent van, nagyon lent van a szint, vagy mi. Már van, mint a befejezi már a gimnáziumot. Nincs olyan nagy különbség a kettő között. Jár van az egyetem, ugyanúgy ott vagy, ugyanott ott kell lenned, viszed, és ha be is van hamarabb, nincs is munka, akkor is ott kell maradnod. Hát jó, hülye, ez, ez attól függ, nekem, nekem tényleg ez a munka. Azt mondom. Öröm, hogy, hogy, hogy igazából de mi, mi ellenőrizzük a minőség, minőség ellenőrizzük. Igen, ez ennyi, azt te is. Ennyi, ha be van fejezve az egyetem, akkor eltenni minőség ellenőr. Erről szól. De, Ennyi maximum. Nem, a biológusnak sok, tehát hogy a biológus, amit én végeztem, az sok mindenre képes. Én ülhetnék egész nap a laborban is, és pipettázgathatnék. Az is egy biológusi munka. De aztán kapod, mert említsem? De, van hozzá képzettségem. De nem porúcs megkapnak tőle. Hát jó, annyira magas képzettségem, tehát mesterdiplomám nincs, csak alapdiplomám. Alap az nem elég. Én meg mestert nem akartam csinálni, mert én tudottam talán, mert nem de most, amit csinálok, az nem csak annyi, hogy ülök a, a, a gép előtt, görnyedve, és egész nap a monitor Én ezt nem tudnám megcsinálni. Tehát nekem az, hogy néha felállok, kimozdulok, bemegyek a tisztatérbe, mintázok, kijövök, rendezem, olvasom, könyvelek, stb. Ez nekem sokkal jobban fekszik, mint hogy egészen ülök a szeggemet, föl nem emelem, és, és nyomkodom azt, hogy kurva laptopot. Nekem ez nem Nekem kell azt, hogy néha csináljak valamit, mérjek, pipettázzak, igen, de, mintázzak. Igen, de ez nem ugyanaz, mint a, a sorozatgyártásban van egy adott feladat, ott át egy helyben, és akkor így összeszorod kapsz egy pelenkát, vannak akik nagyon skandalok. Ilyenek külföldre, örülnek neki, hogy állnak egy helybe, és akkor kapnak egy pelenkát, és összeszarják a tíz orosztál, olyan is van. Jó, most a, ugye, mi most töltöttük a kis ampulláinkat tele vakcinával. Ott tényleg az volt, hogy volt két ö, ö, termelési asszisztens, akik ott álltak a töltőgép mellett négy órán keresztül, és igen, ők húzták le a töltött ampullát, tessék le a töltött ampullát, a másik ugye az üres ampullát adagolta be a gépbe. Figyelték, hogy jól megy, hogyha nem, akkor leálltak, levegőztek, voltak olyan ilyen minták, amiket ők vettek le, tehát ő el voltak, és négy óránként kvázi váltották egymást, így reggel 6-tól, este 6-ig töltöttünk, 12 órán keresztül jó esetben. Ha volt csúszás, meg szalom tudja, akkor volt, hogy este 9 után rohadtam, mert ennyi volt a csúszás. De igen, nekik négy órán keresztül ott étnál, szomjan, WC nélkül ott kell áldogálniuk a, a, a töltőgép mellett. Én összesen ha jól csinálom, akkor dél, délután is és este is egy-egy órát töltöttem csak a visszatérben. Dugta beöltözéssel, lókoltam. Szerencséd volt. Már hát kívülad egy tehát az nem van. De és volt olyan, hogy Balázs, mindig ő volt délután, ő volt az egyik délutános, ő, ugye, én, amikor este én bementem, ők már benn voltak, nyilván. Na. Lemintáztam, többi, Befejezték, nem, nem mintáztam, én kijöttem, de ők még maradtak takarítani. És akkor mindig megváltam őket, mert behagytam egy ö, papírt, ami nekem kell, és amikor kijött, akkor neki is az volt az első, hogy kivihazott be a konyhába, nyitotta fel a szekrényt, fogta az indivalóját, és jól megtisztatta. Szóval így letette, így letette, hogy akkor ő most elmegy pisilni. Tehát így... Az van. Nyilván nekik is kényelmet, ez, de hogy mondjam, ezért kapnak úgymond pénzt. Újabban ez a... Annyit ér a középiskolás oktatás. Hát már. igen, ne, nekik valószínűleg csak egy, nem tudom akár egy technikus Vagy gimnáziumi. Anya, gimnázium ennyit ér. Hát nem, most már. De én mégis bírom őket, sosem értem le őket, mert nem minek. Régen óta csinálják az, az a pakmát, mint én, úgyhogy én nem A postás az, az a jó benne, hogy én nyugodtan, ha van hely, én nyugodtan eltudom, hogy WC. Hát, Ki mondja? Hát most a a kínni elmegyek a boltba, bemegyek, tudok meg a pékbe, ezt eszek van a kiskét, amit akarok. Utána közben itt ment ki, megállok a péknél, egyet belépek és veszek, és iszok. Hát az brutál az. Nem az a klasszikus sorozatgyártásra mennek ki a külföldek, hogy egy helyt bánnak nyolcszor hát akkor nem tudok, nem vagy olyan. Nem. nem. Azt jelent, nem tudom, hogy bírják, fogalmam nincs. Én sem, ezért nem is csinálom, nem is bírnám. Hol szóval volt? Szóval nem találtam azt meg. Lőszer azt neki annyit? Internetre levástad. Na hogy? Sajnálosak jobban megtudni. Olyan a számlák, hogy megfogják, az odontod a polsor. Micsoda? Lapolvassod, valami van. Ez milyen állás? Nem az, nem az üzletelőben van. Mert az nincs ilyen, hogy elmentek a spárban, van aztán ilyen QR kód, oda nézzük is be van füzet van. Nem is kell sorba sárni. Adatjátok. Ja, érőkiszolgáló Nem, nem, hogy menj oda a QR kód, ott van ilyen QR kóddal számlákol. Ismered Magyarországon, hogy QR a számlákat? QR, tudod, tehát nem tudja olvasni a telefonon mindent. Hát, ez ilyen közül különböző számlákon van. Meg villanyjal. Már van rá. Igen, igen. Persze a post, mint a boltba, oda tetszett, hogy kifejezve az elolvasni, csak következik. Hát még csak annyi sem, mert hogyha ilyen van, akkor ide izé, fogod a telefon, beolvasod a QR kódot, és telefonnal kifizeted. Jó, bankszámlánál. Magyarra odaér, akkor nem kell a postás. Azt mondom, milyen jó lesz, hogy a sarterosak ott ott van. A boltokban az olyan szokott lenni, hogy ugye vannak, akik ugye ott állnak a kapta mögött, és ugye úgy húzzák el, de olyan önkiszolgáló, amikor te fogod a kosaradat, oda leteszed, és akkor ott a gép, és te húzogatod le az útosokat, amit egy vásároltál, beülök hogy fizetnél, kiküldök, és dolgozol. Bankkártyát rá kell nyomni. megvan melyikeket é mais Aztán kell fognia. Fognia kell valaki. Fogja? És akkor így belenek a... Mindjárt.

Hol, hol, volt? Rá volt itt a valahol, vagy mi? Ja, ezt a kérdeztem. Ezt volt kérdeztem? Ezt a volt itt a két évére kérdeztem. Alolvastam most ezt Mondtam most, hogy volt, és fogjad. Úgy adtam a közbe fel húzva így, úgy, csak egy volt úgy, és hát csak a meg a dalagot költve fölőle. Így ennyi volt csak. Az úgy hogy igen, és a dalagot költve. Fogja. Nem, nem, nem, nem, nem. Nem, te olyan elég odarakta. Mit? Nem jó vagy? Nem, te közd oda. Közd oda. Ez nem tudom, hogy közd oda kell kötni. Jó lesz. Thank you.

Jó, a virágot. Ez volt még az, mert a virágról volt. Ja? Tudod, mint a virágról Mert rakjuk vissza a rajtodat? De mondta is. Az annyit vannak.

E voi? E pensarono için ağlıyorsun. Ben geldim babamda, yerine götürdüm, böyle geçiyorum. Na, ez, ez már inkább pedig kétebb állás. Kiúztunk állásba. Közben volt a baszva. én hajtottam, úgyhogy mindenki más volt a Ez Én a fulébe vettem Io, però, la materia è l'edicura più vicina. Io, Én sem a sovány mondja, mi a végig. Hát hogy csinálták? Hát kell menni, hát biztos ötször a kuhelyünkre. De várj, hát, akkor ilyen belső, hogy akkor mindig meglepünk boxolva, Mert a Berakjátok össze. Nem hiszem, hogy a az. A az jó. Meg is van a videómaster. Nem zár rámegyek, hogy az a... Ja, ez mi a híres magyar? Jó, még én refelegetem úgy, is Ez a Dash? Ja.

Ennyire ki volt készül a szegény? Nem, csak ez ilyen... Nem, beletett volt egy buli, buli, buli véget, csak kiítkezni, de tényleg hm. nagyon... Ez a katona. Hát? Ez a meg a légtársa sok elmúlt. Milyen sovány az jobb énekelget. Dobni a jobb jó. De ez ugrál, sovány, nem nagyon mi a... Van, na, fölmenjen, van, már hát, itt a foszkok is előjönnek. Tudtál, a südékor összelőtt előválni, mit csinálni neked? Fiatalok. Itt Én fiatalok, szofeán, csak így elnézelődnek, elmennek erre. Acompanhei o micro. É, não, não, não. Thank you. Mindig a kevernek járta is ilyen kis keveréket. Megarvoltam. Jó, Még a mit menni, a bóra, a kell használni. Én végig azt, hogyha érzékényként megteremtünk, betakítjuk, arra alapszik az ügy, hogy alapszik, hogy egész nap dolgozik végén. Hogy tényleg úgy visznek, ők mondtam. Thank

Köszönöm, hogy a köves, hanem un eh, certo, certo, certo. ecco dosso, questo, questo dosso, questo falso Photoshop. Cerco, cerco, cerco. che non lo so, Bolgatnak azt keresik. Most keresnek a választásról. Milyen Tudod, amit mondtam a reggel, nem szórakó. Hello. Így szóház, az egész család.

csak küldjenek neki papírt. Elmondja jelenleg itt van már ünnepben, nem azt No, nem egy bele már az mit. De mi nem tovább? Hát nem, te neki tudod. Mindegy kiadta, mindegy piszkos. De az minden. Szavazni. Mi a születés? Az a születés, hogy valami színászok, leállnak. Jó, gondolom. Nem. Tehát kell volt a koiknak az anyja tényleg nálunk. Kicsinek az anyja. Kicsinek, Kovácsovicsnak. Azt volt, ami 30 percen át beszélt, hogy milyen rosszul megy neki a vasútat építeni, minden, hogy túl, pintok, for, kanyom már a 30 percen beszélt, előadta mindent. De mi itt a basszus, nem. minden áldott nap kivanod a Kanyarodott kívánok ilyen valami, valami, azt hittem, hogy valami földmérő vagy van. Aztán láttam, hogy pillanatban egy valami, valami, és valami mérő. Akkor, mikor jövök hazafelé, igazán tényleg is készülnek. Akkor még már fő van locsolom, most a pont szennyezőséget mérhetik, vagy valamit, és akkor locsolnak össze, vagy nem tudom, hogy mit egy ember ott ül a kocsmá előtt, meg a néz egy szétett a műszer. Hát ha most gázt akarnak tenni, akkor vagy a másik felé hívják, hogy brutálisan megy. De az olyan pénzés, hogy az már nem normális. Hát, nem tudom, de... Nagyon Bocsa, is nincs megválasztva. Milyen helyi közösség ezt a folyamatára, ahol szavazott Oreszkovics, szavazott minden. Akkor most csak Én azért, mert bűnnek keresnek téged. A Limró. Igen, akar veled vetni. Biztos a kalmát akarja. Thank you. Annelerin bir ocağı bir oradan. لما وصلنا بيرم بنا يجي لكن بيطور فشر ولا ما وانا مسجل على العملية. ما نتفاوض في شيء. بيطور. Thank you. Különösen, kell napiroznod. Különösen. Bármi. Normális, hogy azért. Már nem volt pakolva én, mikor mentem. Akkor ki kipakolt az asztalról. Nem tudom. Melyik Melyikbe pakolt le? Fogalmam. Hát én látom, a nyögjétek már kihívjuk ez a papír körbe. Én nem pakoltam. Én nem pakoltam. Kint pakoltátok már, hogy a csak a nem igazolvány csak. Csak a a nem Thank you.

Hát, te is van.

Időnként azt, azt, azt tanulod. Azt lenni, 5000 forint óra, azt tanulod. Igen. Aj, majdnem. Az 5000 forint, az az jó, nem? Két-három óra, hát, igen. Hát jó, de ez olyan, hát, hogy... Mondták, én is egy olyan, hogy Hát az ami állít iszlám, akkor készítek egy Akkor már Thank you. Hát- akkor még jobb. A dolgozó izgatás, tapszik, van ilyenek is, nem tapszik, akkor még jobb. Akkor annyit vegyek. Az mindegy, hogy mi volt? Nem, Falar, essa vai tomar tiro. A mindenki Thank you. Jó? Jó lesz, Zani? Kicsi halál? Összemítani? Én ezt nem tudom kiratni, már rájöttem. Ezt csak a Dani tudta meg a Jani kiratni. Megtudjuk az ajtót. 啊，你那位。 az nem jó van. Még nyerik neki. Ügyszokra. nem ahol nem tudjuk. Hogy először álma nem mennek, ezt ahol hónap nem egy meghatározzák minden időket. Az ügyelek az ötödik. Hát, hogy a